Iñaki bengotxea kaixo, egunon. Kaixo egunon. Bueno, hortero bezala, es hola sagartotegira gerturatzen gara, eh irunera, hain zuzen ere. Eh sagarnoaren deboraldia prestatzen ari sarete, ja duela ja aste batzuk sagarraen biltzearekin e, usta biltzen hasi zineten Lehenik eta behin gozen eh bueno, badakigu e, aroak asko eragiten duela. E, eta e, eh, aurten gu da baitare, bueno, eragina izan du azken batean, ez, e, eh, aurten gu ustan. Bai, bai, izan du da urte erraroa, uda berria nahiko ona hasizun, lore asko hartu zuen, frutare geokua jatu zuen, eta, bueno, hor dago, oain, geudarako bero, zakarra okinta, aurreatu inda, zehoze, asko espadare, baina ba, asko euzki jota eta lurrea, eta orduan ba, oain asti honetan azigea ba, atope. Bueno, tarteka baita euria egin du, e, ba, soiztiak ura e, hartzen dutenean, horrelako euria jasotzen dutenean, horrek e, bukaeran, sagarduaren bukaera horretan, zer nolako e, berezitasuna ematen dio? Bueno, aurten ale asko nolauten, e, sagardo megu izango zeuski eta eurila horrek laundu dio azitzen, garbitzen, ostoa fresko daka, baina kantitate asko nola zen, ba, azukre gradu horiek hartzeko, oain eurno gaituen euskilok hobi die. Mhm, hori hobi da. E, dituzue hemen olan inguruan? Bueno, hemen bueltan ditut, duan behatzi eta ere jot, pasiek. Eta hemen baten eta besten, eta gero hau zokoak ekartzonte, bazer eta harrake bat jut, zara ustik, irundik, ondarrabitik, eta bueno, hmm. hortxe, bueltaka. Eta nolakoa dira, asirako egun hauek, e, jasotzeko nola antolatzen zarete? Ba, beti bezala, hasieran beti izaten da trau amat, ezin arrangatu, estropasua, nahiz eta prepatzen egotan gean, baina, bueno, ondo, kolpia bizkat eh, aurrenako golpi hori sosten ditu, gero ja tiraka tiraka akortzeko bukatuko dugu. Ni Guztu haitzen lan hortan eta ez da lan luzian etzeko. Noiz amaituko duzute, dena jasotzen eta prestatzen? Ni uste azaroan hor santo guztik aurten goxa heldu da urrian azkena azaroan hor aurrenako astien gero errezileak etoik behan duzu igual bine, bueno, hor hortik. Zoran, baina lehenago, esango dugu horriaren batean, e, eh, zagarraren, e, eh, bueno, e, eguna, sagarreguna, antolatzen duzuela gola zagardotekin, ogoita bat garren ekitaldia da, ogoita bat urte, ere dira, denbora pasatzen da ez da. Bai, bai, ez du, ematen baina behiratu eta aixe esaten da, baina baita ere beti gola konparatzen dut, ez? Hamarkada bat seitun pasten da, landare bat aldatzen denin, ba, hamar urte seitun jongo die, baina guri ere pasetan dugu. Hmm. Orduan, ogeita bat urte, urruti da, baina behin karrilatzen dezunien, ba, bizitzaren martxan joatan da, eta akordatu da, pasatzen dira urtiak hemen. Horten gainera, sagarreguna berezi izango da, eh? aurreko batean baita ere zurekin hitz egiteko aukera izan genuen, 2008 laua urte berezi izango da, eh? zuretzako, eh, atxeden hartzen duzutelako, eh? Erreti, er, erretreta edo jubilazioa, eta, bueno, hola sagardotegiak eh, badauka lekukoa, eh? kasu alabak hartuko dute, beha, lekukoa ez da. Bai, bai, horra idie, nahiko txintxo, eta, bueno, beren nik uste etorkizun aurti behar dula, releboak bestela jai dugu. Hmm. Baste, lehen baina, bueno, baldin madago errelegua, ba, beti errele boka korrikare errexo egiten da eta bizitzara eta bizitza honetan ebai. noski, noski bai, Aipatzen dugu horriaren batean, e, igandearekin, zagarreguna, ospatzen duzu bela, eta egun horretan, ba, oikoa denez, baitare, bueno, zizarra, eh? e, du duzuela, hori berezia da ezta. Bai, zizarra ezaten da, aurrenako zagarra azukre gutxixo ezaten du, gutxillo, gutxillo, gutxillo, eta da pixka mikatzagoa. Orduan zizarra, horti dator, sisero izenatik, sisatzen zen, e, gure garaian noloitxe bako txinasko ginen, ba, aurrekurteko ean agizaten itxun, eta gura baino obio zen, ba, agian eateko, ama ostogei eunien eateko, ba, sagardo mi hori ez, zizar, zizatu iten zen, pixkat astindu, lurrekoa bildu, eta horrek iten zen, zizarra. Eta gero da bestia, pitarra hori beste prozeso bada, eta hori zen ba, nahiko komunala eta familiarra, ose, atxonak, umeak, denak eta genuna pitarra. Hmm. Eiten zen, sagarra txikitu, tolarean utzi, mazeratzen, ogeita lau ordu, urekin, por supuesto, eta ura, segun nola ume asko ginen, gaiztotu gabe, a, ba, ura suelto botzen zen, orduan niten zen, bi gradoko zumu, zumua bezala, hmm. alimentarioa zen, guri bentsatzion kalte egiten, eta bueno, goe freska eta goe eatoko gauza gaur kokakolak eta dien bezala pitarra esaten genuen. Zizarra eta pitarra. Baserriko erai familiara goi izaten ziren. Sagardoa zen, ba, reserva bezala, noizien behin, oigandetan eta helduak eateko. Bueno, historia polita eh? Zizarra, hitz hori gainera, hemen ez, bidazo eskualdean aski esaguna, no, bertako izan, e, eh? hitza da, ez? Bertako hitza. Eta zizarra, pitarra eta ondoren, ja, prozesua, sagardoa. Bai, hori da. Oain eh, gaur denon, ba, joten geha direto, ki, ja, sagardo itea. Baina, nik, guandik, e, eh, gustatzen aski gauz horiek, eta igual aurtena ausartuko naiz kupela mat e, pitarra probatzen eta zergatik ez ba esateko ba bueno hau txoferrak eta eta ga hainbeste alkola nahi Bai, bai. Edan dezaten, ba, gaur lait esaten den bezala hitza modernoak egin, ba, probatu dezaten. Lehen urte bat egin, eta zito pixat izan duzu. Bai, aukera polita da, eh? dudari gabe. Bueno, hor, e, gogoratuko dugu, horriak batean, aukera badagoela, hola zagardotegitik e, eh, mendik pasatzeko, goizeko amaiketan abiatuko duzute, hori, bueno, ba, irekia izanen da, itzordua, edo bat dola proposatzen zuen. Ba, irekia, jendean nahi dunak eh, batzu joango dien mendi aldea buelta bat, eta gero bueltak guan, ba, demora edarra bada bentzat, ba, nahi dunak txistorra edo pintxo batzuk jan, sagardo mustio berri hori probatu, pitarra edo zizar hori, dalgo zizar hori, eta bueno, e, fresko horrexua ez da gehiziturtzen, musika biso batekin, ambientian, eta ez da gehiziturko. Oso ongi, eta gero, gerokoak esango dugu, ondoren badu zutela lana, orain ustabiltzea, gero prozesu guztia, sagardo egitea, eta ondoren, bueno, zaga, e, zea, e, denboraldiari hasiera matea, horrek baitare, aurreko, aurretik e, eskatzen duen lan guztiarekin, ez da? Bai, bai, hori, ja, behin kopelatan jartzen denean, segitu gara dago, ez da, gelditzikan, zer, fermentazioak irakinak egiten dituzte, gero dekantazioak egin die, bat bestikin eskondu bar da, <laughs> bere prozesua hemen isilian eta ilunpian e, behar den lana da. Mm -hmm. Ba oso beti bezala inaki bengo txasker mila benetan ba gurean izategatik. Mi esker. Eskerik asko guztiei.